ինչպես մռայ եւ անագեր, ամուսնուս հետ դուրս եկանք տանից, ինձ տանում էր ինստիտուտ, բանասիրականում էի սովորում, երկրորդ կուրսում ընդվորում ես էլ առաջն եկողս հղի։ Ռուսաց լեզվի ժամ էր, մեկ էլ ցնծեց կուրսի երևի ամենավաղ կոտը ես էի, ընկերուս ձերքը բռնած դուրս վազեցինք ու չհասցրինք վազել, հենց աշճանները փլվեցին ու ես հայտնվեցի փլատակների տակ եւ միայն 4 ժամ անց կարողացավ նորից տեսնել արևի լույսը, ամուսնուն ու հարազատներին։ Այդ ժամերի ընթացքում զրուցակիցս 54-ամյա Հասմիկ Հարությունյանը, լինելով հայոց լեզու եւ գրականության բաժնի ուսանող, հասցրել էր մի քանի առասպել հորինել։ Այսպես մտածում էի, տեսնես Աստված իմ պայթյուններ, իմ չէր, տեսնես ում սիրած տղան չի հասեիր նպատակին, պայթեցրել է ինստիտուտը եւ այլն, այսպես մտորումների մեջ ու արդեն շնչահեղձ էի լինում։ Ոտքերս ամբողջությամբ փլատակների տակ էր, մենակ բարեբախտաբար ոտքերիցս վերև դեռ ազատ էր, բայց կամած, կամած այդ փլատակները նստում էին։ Առաջնեկին փրկելու ցանկությունն էր Հասմիկի ուժի աղբյուրը անընդհատ օգնություն էի աղերսում, ասում է։ Դասախոսի շնորհիվ փրկված ուսանողն այսօր արդեն 4 երեխա ունի։ Երկրաշարժի ծանր հետևանքների, դժվարությունների հետ են ապրել ամբողջ տարին վերքերը հմտորեն ծածկած պահում են, բայց այս օրերին այն հառնում է իր ամբողջ սարսափով զգալ տալով անգամ 88-ի դեկտեմբերի 7-ի հոտը։ Երկրաշարժի օրերին ամեն րոպեն ու վարկյանը կարող էին կյանքեր արժենալ։ Աշխարի տարբեր կետերից Հայաստան էին եկել փրկարար ջոկատներ։ Աղետի վայր մեկնած կամավորների շարքում էր նաև Արցախի ջոկատը, Արցախի փրկարար ծառայության հիմնադիր Ասլան Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Երկրաշարժի պատկերը ավերված ու փոշու մեջ կորած շենքերը, բնակիչների աղաղակները չեն ջնջվում նաև նրանց հիշողությունից։ Я не могу это объяснить. Какая страшная была картина. И мы сразу поставили лагерь и приступили к работе. И начали извлекать людей с-под завалов, наша колонна, которую мы там были, очень-очень добросовестно они работали, между прочим. Днем и ночью мы не спали, потому что каждая секунда – это жизнь человека. Надо было их спасать. Գյումրի մեկնած կամավորների շարքում էր նաև սեյսմիկ ծառայության տնորեն Վարդգես Ուլուբաբյանը։ Մոր Գյումրեցի լինելը թե մեկ այլ պատճառ էր նրան աղետի վայր հասցրել, չի կարող ասել, բայց Ամեն ինչ արել եմ, որ հասնեմ Լեննական ու մի բանով օգտակար լինեմ։ Լեննական գնացած այդ խումբը գիշեր-ցերեկ աշխատում էր, չարչարվում էր, ցուրտ, մութ, սով, չգիտեմ, ջուր չկար լվացվելու։ Ջավախից մի ֆուրա լիմանադ էին բերում, մեկ էլ մանդարին։ Մանդարին էին կուտում, լիմանադ խմում ու լվացվում, այս վիճակն էր։ Դեկտեմբերի 7-ի աղետը հիմք ու հրամայական է դարձել Արցախի փրկարար ծառայության ստեղծման համար։ Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության պետ Հունան Թադևոսյանի խոսքով այսօր էլ 34 տարի անց Դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժը փրկարարների համար դարձել է իսկական դաս, ինչպես պետք է ինքնակազմակերպվել, ինքնօգնության, փոխօգնության այդ շրջանաձառայությունը շարունակում է կանգնած լինել ցանկացած տարերային աղետի, այդ թվում եւ երկրաշարժների առաջնագծում։ Այսօր Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր էին այցելել պաշտոնյաներ, դպրոցականներ, ուսանողներ հարգանքի տուրք մատուցելու եւ ծաղիկներ խոնարելու համար։ 34 տարի առաջ երկրաշարժի փլատակներում մնաց 25000 երազանք, իսկ ավելի քան կես միլիոն մարդ կանգնեց ծանր փորձությունների առաջ։ 11:41 Հիշողության մեջ դաջված ժամ, որ ճակատագրական էր շատերի համար, իսկ ապրողներիս համար 11:41-ը հիշելու եւ դասեր քաղելու ժամ։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։